ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه ملاذ العبد قامت دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلواه إذا استعرت بنار الهم والتسهيد شاكواه إذا سالت مدامعه وصاح المرء أواه إذا تقواه إذا سالت مدامعه وصاح المرء أواه ينادي في ظلام الليل بالأسحار رباه إله العرش يا أملي سنا قلبي وسلواه أعوذ يا أيها الذين آمنوا رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه وقفت ببابك المفتوح والأنهار ثم أما بعد Sva zahvala pripada Allahu Đalje Šanuhu, gospodaru i stvoritelju svih svjetova, onome uzvišenom koji jedini zaslužuje da se obožava, onome koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đalje Šanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika do sudnjeg dana Onaj ga slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio na svoju štetu i time Allahu Đelešanuhu nimalo neće nauditi. Neka Allahov salam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braća, mi smo svjedoci mnogih govora i riječi koji su u suštini puki, koji se razlikuju od onoga što ljudi rade, koji se jako često razlikuju od onoga što ljudi vjeruju i u što su ubijeđeni. I nažalost većina ipak ostaje pri onim riječima koje su rekli, smatrajući da će ih te riječi jako puno pomoći i da će ih zaštititi od kazne Allaha te bareka i da će ih zaštititi, zaštititi od poniženja na ovom i budućem svijetu. Tako vidimo da mnogi ljudi sebe smatraju jako vrijednima, na visokim položajima. Vidimo različite skupine ljudi kako se pozivaju nekada na svoje ime, nekada na svoga oca, nekada se poziva na svoga djeda, a nekada jezikom potvrđuje i govori da je on sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi i pripadnik njegovog umeta. Međutim, kada pogledamo praksu tih ljudi, kada pogledamo njihove živote, vidimo da je ogromna razlika između onoga što govore i onoga što rade, između onoga što svjedoče jezicima i onoga što žive svojim životima. I pored toga, ljudi misle da će preko određenih pozicija koje imaju u narodu ili određenih pozicija koje imaju u imetku ili zbog toga što pripadaju jednom ili drugom narodu ili zbog toga što pripadaju jednoj ili drugoj rasi da su zbog toga u prijednosti nad drugima i smatraju da će im to biti od pomoći i koristi da na sudnjem danu lakše polože račun i dođu do dženneta Allaha Đelešanu. Međutim, Resul sallallahu alaihi jedne prilike upitao ashabe kao što poznato prenosi Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eju nasi akram, upitan je poslanik alaihi salatu wasalam, ko je od ljudi ili koji su ljudi najpočašćeniji, pa je rekao kale, akramuhum inda Allahi atpahum, najpočašćeniji od njih jesu oni koji su najbogobojazniji, najpočašćeniji i najvredniji jesu kod Allaha Đelešanu oni koji su najbogobojazniji. Kalu lejse hada pa mu rekoše oni koji su pitali, nismo te o tome pitali. Kale fa akramun nasi Jusufu nebiju Allah, pa reče poslanik alaihi salatu wasalam kada, ih, kada je vidio da ih nije zadovoljio njegov odgovor, kaže onda je najpočašćeniji Jusuf, Allahov vjerovjesnik, Ibn Nebijillah, sin Allahovog vjerovjesnika, Ibn Nebijillah, Ibn Halilillah, sin Allahovog vjerovjesnika i sin Allahovog prijatelja, to jeste Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kalu pa rekoše, lejsa an hada nas'alu, nismo te o tome pitali, kale, Fe'an ma'adinil arabi tes'aluni. Kaže, pa zaste me, to jeste, onda ste me pitali o porijeklu ili rodovima Arapa. Kalu ne'am, rekošne da, kale, fe'ijarukum fil džahilijeti, hijarukum fil islami i da Kaže, pa najbolji od vas jesu oni koji su najbolji bili u džahilijetu, najbolji su i u islamu, kada se, kada se poduče, to jeste vjeri Allaha te barake wa ta'ala. Također se prenosi da je Resul sallallahu alaihi wasallam na dan osvajanja Mekke, kada, su, kada je sabrao stanovnike Mekke, da im se obratio i održao im hutbu sa svoje jahalice, nakon što je zahvalio Allahu te ta'ala i pohvalio ga kako njemu se ođel priliči, rekao im je, Ja ejuhaj nas, o ljudi, inna Allahe kad adhebe ankum gubijat al-đahilije, wa bi abaiha, Fen nas u o ljudi, doista Allah od vas otklonio doba džahilijeta i veličanje sa svojim očevima koje je dakle bilo u doba džahilijeta. Pa su, kaže, ljudi poput dva čovjeka. Ređulun berun taqijun karimun ala Allah. Čovjek koji je dobar, koji je bogobojazan i koji je počašćen ili vrijedan kod Allaha tebarek ve ta'ala wa fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah i čovjek koji je grešnik ili poparenjak onaj koji je bezvrijedan kod Allaha tebarek ve ta'ala. Inna Allaha yakul, jer doista kaže poslanik alaihi salam, rekao Allah želešanuhu, Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekeri wa untha, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير او ljudi, mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene i وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ I u narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali inna akramakum inda Allahi atqakum a naj Očašćeniji kod Allaha Đelešanuhu od vas jeste onaj koji ga se najviše boji. Inna Allaha alimun habir. Doista Allah Đelešanuhu onaj koji je o svemu obaviješten. Onaj koji sve zna i koji, je o svemu obaviješten. Također cijena moja braćo, Resul sallallahu alaihi wasallam kaže Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم zaista Allah Đelešanuhu ne gleda u vaše izglede niti gleda u vaše imetke već on gleda u vaše srca i, va, i vaša djela pa vidimo cijenjena moja braćo kako Islam ne poznaje te granice na koje se ljudi danas jako često pozivaju i preko kojih misle i smatraju da će lako položiti račun kod Allaha te i na dunjaluku da imaju pravo na to da se putem ove ili one linije uzdižu iznad drugih i da smakraju i vjeruju da su oni bolji od drugih i vredniji od drugih zato što pripadaju jednom ili drugom narodu, zato što pripadaju skupini imućnih ili zato što pripadaju bijelcima ili crncima. Naprotiv, Islam ne poznaje ove granice. Islam je došao kao ravnopravna, mjera, vjera svim ljudima, i bijecima i crncima, i bogatima, i siromašnima, i pismenima, i nepismenima, i doktorima nauka, i onima koji ne znaju šta je ilm. I zbog toga onaj ko se bude trudio i onaj ko se bude iskreno obratio Allahu te bareke ta'ala, pa slijedio Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, makar bio najneugledniji na ovoj zemljenoj kugli, takav je vrijedan kod Allaha šanhu, takav je na visokim položajima, položajima kod gospodara svih svjetova, te bare Stoga cijeljena moja braćo, puko izgovaranje ili svjedočenje nečemu nema nikakve vrijednosti. Nema nikakve vrijednosti. Tako da oni koji se danas pripisuju umetu Muhammeda sallallahu na takav način i smatraju da će im to biti od koristi kod Allaha te barek ta'ala zasigurno se ljuto varaju i život će im proći u takvom stanju a na kraju će naći srđbu Allaha Đelešanuhu i naći će da Resul sallallahu alaihi wasallam na sudnjem danu neće im priskočiti u pomoć, niti će svoj šefat, niti će svoj šefat dati njima. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u predaju od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu koji kaže kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzal Anzalallahu azza wa jal wa anzir aširete tal akrabin kaže usto poslanik alaihi salatu wasalam na svojim nogama kada je objavio Allah Đelešanuhu svoje riječi i opomeni bližnju rodbinu. I opomeni bližnju rodbinu. Pa je rekao kale, ja ma'ašare Kurejš, o skupino Kurejšina. A u kelimeten nahvaha, ili je kaže rekao neke slične riječi ovima. Ištaru anfusekum, la agni ankum min Allahi še'a. Kaže, pomozite sebi ili otkupite sami sebe, jer doista vam ja ne mogu kod Allaha nimalo pomoći. يا بني عبد مناف او بني عبد عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا وان ويستنو не могу الله جل شانه ни мало помоћи يا عباس ابن عبد المطلب او عباس то есть него амиджа син عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا تي ويستنو под Аллаха джалешану не могу ни мало помоћи ويا صفيه عمه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا او صفيه tek do Allahovog poslanika po ocu, ja ti doista kod Allaha Đelešanu ne ne mogu pomoći. Ja tu bin, binte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, o Fatima, kćeri Muhammedova, Selini ma ši'ti min mali, traži od mene što god hoćeš od moga imetka, la ugni anki min Allahi šeja, ja ti kod Allaha Đelešanu zasigurno ništa i nimalo ne mogu pomoći. Pa je ovim riječima Resul sallallahu alaihi wasallam, nakon što ga je Allah te barek wa ta'ala obavezao da pozove svoju bližnju rodbinu. Ovim se riječima obratio toj svojoj najbližoj rodbini, pa im je ukazao na činjenicu da im on, kao njihov najbliži, kod Allaha Đelešanuhu ne može biti od koristi, a osim ako se prihvate onoga sa čime da je poslao Allah te bareke, te bareke wa Pa tako vidimo da je spomenuo sve najbliže, na kraju spominje i doziva svoju, svoju kćer Fatimu, koju je inače najviše volio od, od svog evlada, pa se njoj obraća ovim riječima, od imeta moga uzmi što hoćeš i traži što hoćeš, ali ti kod Allaha Đelešanuhu ne mogu, ne mogu ni malo pomoći. Tako cijenjena moja braćo, da kada je ovakav hal sa onima koji su najbliža rodbina poslanika sallallahu alaihi wasallam, kakav je onda hal sa onima koji žive u ovim i drugim vremenima ako vi se samo puko pripisuju poslaniku alaihi salatu wasalam i njegovom umetu, a ne rade na tome da se sačuvaju vatre džahennemske, ne rade na tome da izgrade štit između sebe i vatre džahennemske, ne rade na tome da udovolja Allahu Đelešanuhu i da slijede Kur'an i sunak Rasula sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Zar će njima biti od koristi to što izgovaraju puke iz, izreke i riječi a nije bilo, nije bilo koristi onima prije, onima prije njih. Prenosi ima Buhari, rahmehullahu ta'ala, od Ibn Abasa predaju u kojoj kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma Lemma nazalat, wa andir aširete kal akrebin nakon što je objavljeno i opomeni svoju rodbinu. Haređe Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hata sajda safa Kaže, zašto je tada poslanik alaihi salatu wasalam, pa se ispao na safu na jedno brdašce, jel, pored kabe, fehetefe pa je pozvao, ja sabaha, dakle, pa je pozvao svoju rodbinu, fekalu, pa rekoše, men hada, ko je ovo? Feđteme'u ilaihi, pa se okupili pred njim. Fekale, pa im reče, أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي kaže šta mislite kada bi vas obavijestio o tome da se u podnožju ovoga brda nalazi neprijateljska konjanica, to jeste vojska konjanika da li biste mi povjerovali? Kažu, mađa, rebna alejke kediben. Kaže, rekoše oni, mi doista nikada od tebe nismo, nismo čuli laž, odnosno nikada nismo ni osjetili da si ikada pokušao da nas, da nas, da Kale pa reče, fe inni nadirun lekum bejne jedeji, bejne jedej adabin šedid. Pa doista, ja sam vam opominjač, ja sam vam opominjač vama poslat prije žestoke, prije žestoke kazne. Ja sam vam poslat kao pominjač prije žestoke kazne. Nakon ovoga cijenjena moja braćo, ashabi Rasula sallallahu alaihi wasallam, koji su također kupili oko poslanika alaihi salatu wasallam u tim momentima, oni su povjerovali u istinitost onoga što, o čemu ih je obavijestio poslanik alaihi salatu wasalam od Allaha Đelešanuhu, pa se tako spasili, a što se tiče mušnika, oni su ga u laž ugonili i lažnim ga smatrali, hata ammuhu, sve njegov amidža, Ebu Leheb nije rekao, tebben leke ma džema'atana ila lihada, thumme kaže, pa mu je rekao, dakle njegov amidža, da Bog da ti propao, za nas zbog toga pozvao, a zatim, zatim bi, kaže, ustao i otišao. Pa je Allah te barek tada, tada objavio, tebet jeda ebi rehbi wa teb, propale ruke Ebu Lehebove i propao on. Također, u predaji koju je zabilježio Ibn Mađe, a sahihom je smatra šeh Albani, rahmehullahu ta'ala, o Ebu Hureyre, radijalallahu anhu se prenosi, da je poslanik, alaihi salatu wasalam, govoreći o muslimanu, kada će biti ispitivan u kabru, da je rekao, فيقال فيقال له فاتم بك رچنو تو يست مسلمان كبرو ما هذا الرجل كو اي بي اولاي چوبك تو يست محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فاتي محمد رسول الله تو يكاجه محمد الله قصاني جاءنا بالبينات من عند الله آه، فصدقناه كاجه اون دوشو سيستم دوكازي من الله جل شانه فاسمو مي پوروالي اي سماتر لغا اسكرني فيقال له باچه mu biti rečeno alel yaqini kunte ti si na ovome bio sa yakinom, sa ubjeđenjem si bio dakle na ovome. Na čemu? Na tome da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio Allahu poslani i da je došao sa istinom od Allaha te barake, te barake wa ta'ala, te da su kao tako prihvatili. Wa alaihi mutta i na tome si umro wa alaihi tuba'atu inša Allah. I na tome ćeš inša Allahu ta'ala biti proživljen to jeste na sudnjem danu. Ovako je dakle stanje muslimana, onoga ko se odazvao pozivu Rasula sallallahu alaihi, alaihi wasallam, dok oni koji odbijaju ovaj poziv, oni koji se suprostavljaju i ne prihvataju ono sa čime je došao Rasul sallallahu alaihi wasallam, njihov kraj jeste upravo kao kraj Ebu Džehla i drugi koji su, koji su se suprostavili davi pozivu Rasula sallallahu alaihi wasallam, pa ih Allah te barek ta'ala ponizio pa ih je Allah te tada ponizio upravo onako kako im i priliči još na Dunjaluku, bez onoga što ih čeka na Ahiretu. Tako je Abu Džehl, koji je bio jedan od najjačih ljudi među Kurejšijama i najimućniji i poglavar Kurejšija, završio je tako što su ga dječaci ubili, dakle ubici još na ovome svijetu, doživio je poniženje i to je ono kako Allah ponižava nevjernike i one koji odbijaju, koji odbijaju Allaha tebarek wa ta'ala, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također cijena moje braćo, došlo u hadisu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da će čovjek, dakle musliman, uzeti za ruku svoga oca na sudnjem dan, juridu en yudhil dženne, želeći da ga uvede u džennet, pa će biti taj pozvat, doista je džennet onaj u kome neće ući muši. Pa će biti objavljeno doista u džennet neće ući mušrik, doista je Allah te barek zabranio da u džennet uđe i jedan mušrik. Pa će reći taj čovjek, dakle taj musliman koji je uzeo svoga oca i želio bi ga na sudnjem danu, jel, povesti sa sobom u džennet, reći će, ej rabbi, ebi, gospodaru moj, ovo je moj otac, fe jahulu fi suratin, kabihatin, warihin, muntinetin. Pa će, kaže, taj njegov otac pretvorit će se, kaže, da će, da će mu Allah Tebare pretara jedan ružan oblik, jedan ružan oblik i da će mu jedan ružan miris, fejat ruguhu, pa će ga on pustiti, to jeste pustit će ga iz svoje ruke. Pa su ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam to vidjeli, dakle u ovom hadisu, vidjeli su ili razumjeli da je to Ibrahim alaihi salatu wasallam, koji će tako postupiti na sudnjem danu na sudnjem danu sa svojim ocem. Međutim, u ovom rivajetu se kaže da to nije potvrdio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Ebu radi radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik alaihi salatu wa sallam rekao Sreći Ibrahim alaihi salatu wa sallam svoga oca pa će, pa reći Ja Rabbi, gospodaru moj, inneke wa'attani an la tahzani jevme yub'atun. Ti si mi doista obećao da me nećeš osramotiti na dan proživljenja. Fa Allah ta'ala, pa će mu reći Allah tabarak ta'ala, inni haram jannata ala al-kafirin, ja sam doista zabranio džennet kafirima. Ja sam doista zabranio džennet kafirima. Iz svega ovoga cijena, moje braćo, vidimo jasno da na sudnjem danu neće ljudima koristiti to što se lažno pripisuju umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i što kuku izgovaraju da su oni muslimani sredbenici poslanika alaihi salatu wasallam. Jer će Resul sallallahu alaihi wasallam kao što vidimo i on i drugi Allahi poslanici, vjerovjesnici biti spriječeni da pomognu onima koji se nisu odazvali, makar im bili i najbliža rodbina. Zbog toga vjerniku razumno ne preostaje ništa drugo, osim da se iskreno pokori Allahu te ta'ala i da se potrudi i da radi na tome da sam sebe otkupi od vatre džehennemske uz Allahu tebarek ve ta'ala pomoć i njegovu milost i oprost. Kao što su to učinili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi koji su bili mušvici, a zatim se prihvatili vjere Allaha Đelešanuhu, iskreno se pokajali i radili dobra djela sa najvećom iskrenošću, pa ih je Allah te barek pohvalio da su oni ti s kojima je on azaođen zadovoljan i oni su njime zadovoljni. I dostigli su stepen da je pohvalio Rasul sallallahu alaihi da su oni najbolja generacija, najbolja generacija koja se ikada pojavila, kao što je to posvjedočio Allah te barek kada je rekao kuntum hajre ummeten uhrižet lin nas, vi ste najbolji narod koji se ikada među ljude pojavio. Stoga cijenjena moje braćo, iz svega ovoga i mnogih drugih šerijetskih dokaza jasno se da razumjeti da vjernik mora se osvrnuti na obaveze koje ima od strane Allaha te barek i poslanika alaihi salatu pa nastojati da im udovoli i da se odazove onome, onome što mu je naređeno i da napusti ono što mu je zabranjeno. Jer doista Čovjek se neće moći pomoći sa drugima, osim sa onim sa čime se vrati Allahu Đalešanuhu. Zato, inša Allahu ta'ala, svako onaj ko pred sobom ima još života i mogućnosti da čini dobra djela i kome Allah nije zatvorio vrata dobročinstva, vrata ibadeta i pokornosti Allahu Jal, neka nastoji i neka se trudi da ta vrata širom ostanu otvorena i da na tim vratima stalno blije i da bude onaj koji će iskoristiti svaku sekundu svoga života kako bi nadoknadio ono što je propustio prije nego je shvatio put, put sirata Mustafa'ima, put Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, put koji vodi džennetu i spasu na dunjaluku i na ahiretu. Allaha molim da nas pomogne na istini, da nas na na njoj učvrsti i da nas učini primjerom onima koji dolaze poslije nas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaže Allah tebarek wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi nestezbila وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون nije na vjero vjesnika da nešto utaji nije na vjero vjesnika da nešto utaji a onaj ko nešto utaji doći će sa time na sudnjem danu ثم توفى كل نفس ما كسبت a zatim će svaka duša dobiti ono što je zaradila وهم لا يظلمون i neće im se nepravda učiniti i neće im se nepravda učiniti od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao kame fina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dhate jaum dhate jaum kaže ustoje među nama poslanik alaihi salatu wa salam jednog dana fa al gulul pa je spomenuo kaže sakrivanje to jeste sakrivanje od stvari koje su, dakle, zarađene ili zarobljene u borbi protiv neprijatelja. Fa'adhamehu wa amrahu, pa je, kaže, ukazao na veličinu to jeste na opasnost toga da neko nešto sakrije od onoga što je od ratnog plijena palo. Tome kada zatim reče La elfijana ahadukum jeđi u ala, ala rakibetihi ba'irun lehu Kaže, nemoj da ja na sudnjem danu sretnem nekoga od vas ili da mi dođe neko od vas na sudnjem danu, a da na vratu mu bude da na vratu bude nosio devu koja će rikati jakul pa će govoriti ja Rasul Allah o poslaniće ebitni pomozi mi fa akulu pa da kažem ja la emliku leke šeja ja ti doista ne mogu ništa pomoći kad ablaktuk ja sam ti već dostavio la elfi jenne ahadukum jeđi u jomel qiyameti ala raqibetihi farasun lehu hamhame i nemoj kaže da sretnem nekoga od vas na sudnjem danu, a da na njegovom vratu bude konj koga će dakle nositi, a koji će krzati, pa će, pa će reći, ja Rasul Allah, evitni, o Allaho poslaniće, pomozi mi. Fa pa da mu ja kažem, la emliku leke šeja, ja ti danas ne mogu ništa pomoći kad ablaktu, ja sam ti već dostavio. La elfejenne, ahadukum jeđi u jomel l'qijameti ala rekebetihi šatun leha tugaun. I nemoj kaže da sretnem nekoga od vas na sudnjem danu, a da na svom vratu nosi bravče, to jeste koja će blejati. Jakul, pa da kaže, ja Allah أبتني تنظمي والله بوستانيك فيقول لا أملك لك شيئا فهذا مكاشن يا تي نمغو نمغو قد أبلدتك يا سمتي već dostavio لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أبتني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلدتك إنما nemoj, kaže, نكو sretnem nekoga od vas da bude nosio na svome vratu neku drugu životinju koja će pustati svoj glas, <clears throat> pa da mi kaže, Allaho poslaniće, pomozi mi, pa da mu ja kažem, ja ti danas ne mogu ništa nimalo pomoći, već sam ti, već sam ti dostavio. لا يلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أبتني Ekulu, la emliku leke šeja, kad I kaže, nemoj da sretnem nekoga od vas na sudnjem danu, a da on na svome vratu bude nosio neku halinu, neku halinu koja će se pomjerati, a da mi kaže, o Allaho poslaniće, pomozi mi, pa da mu ja kažem, ne mogu ti nimalo pomoći, već sam ti dostavio. La elfi ena ahadukum jeđi'u jomel qiyameti, ala ratibetihi samitun, fe jakulu ja Rasulallah, fa e la amliku laka shay'a qad ablagtu I kaže, nemoj da sretnem nekoga od vas na sudnjem dan, a da on bude u svome vratu nosio zlato i srebro, pa da mi kaže Allahov poslaniće pomozi mi, pa da mu ja kažem ja ti ne mogu ni malo pomoći, ja ti ne mogu ni malo pomoći, već sam ti je dostavio. Ovim hadisom Rasul sallallahu alaihi wa sallam cijenjena moja braća ukazao na opasnost, na opasnost sakrivanja ili sklanjanja nečega bespravnog ratnog plijena. Međutim, nama je cilj da iz ovog hadisa shvatimo još jednu stvar, a to je da Resul sallallahu alaihi ovim se riječima obraća svojim častnim ashabima Allahu ta'ala anhum. Obraća se njima i kaže im da im on nimalo neće moći pomoći na sudnjem danu ako, im mu dođu kao takvi. Kao oni koji su nešto utajili od ratnog plijena. Nakon što im je poslanik alaihi sallam dostavio, dostavio propis o tome. Pa kada je tako stanje ashaba, kako onda može biti stanje drugi koji dođu kao takvi na sudnjem danu i budu tražili pomoć od Resula sallallahu alaihi sallam. Zato vidimo cijenjena moje braćo da nikoga njegovo porijeklo, niti njegova pozicija u društvu, niti njegova boja kože, niti njegovo bogatstvo, niti bilo što drugo ne može ga učiniti časnim i vrijednim kod Allaha te barek niti ga može zaštititi i pomoći na sudnjem danu, osim ako se vrati Allahu Đelešanuhu sa takvalukom, sa bogobojaznošću, sa dobrim djelima. A zar se to može postići osim sa iskrenom predanošću Allahu Tebare Katara, i dosljednim sliđenjem njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je došao upravo da nam pokaže i pojasni put s kojim je zadovoljan Allah Đelešanuhu. On je taj koji je odebran da bude onaj koji se šalje cijelom čovječanstvu do sudnjeg dana da im ukaže na stazu koja vodi Allahu te barek njegovom zadovoljstvu, na stazu koja vodi džennetu i spašava od džehennema, na stazu koja se razlikuje od staza drugih, na stazu na kojoj postoje šerijetski propisi koje ograničavaju u potpunosti i koja je bijela i jasna pa je tako jasna usred noći kao usred dana. Kao što je o tome rekao Resul sallallahu alaihi Zato kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu od Anas radijallahu ta'ala anhu Men bataje bihi ameluhu lem yusri bihi nesebuhu. Koga unazade njegova, njegova djela neće ga unaprijediti njegovo porijeklo. Koga unazade njegova djela neće ga unaprijediti njegovo porijeklo. I doista cijenjena moje braćo, ko propusti priliku da se opjeti dobrim djelima, da svoja dobra djela umnoži i uveliča i da ih pripremi sa iskrenošću i odanošću i ispravnošću za dan povratka Allahu te bareke neće mu koristiti pa makar da je od Kurešija makar da je odlozio poslanika alaihi salatu wasalam jer koliko je Kurešija koji su završili u vatri džehennemskoj sam otac poslanika sallallahu alejhi ve sellem je taj koji je dakle bio otac Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam međutim je završio u vatri džehennemskoj završio je u vatri kao što je to posvjedočio Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kome se kaže da je neki čovjek došao poslaniku alejhi salatu ve selam pa je pitao ejne ebi gdje je moj otac Allah poslanice kale fi pa mu reče u vatri falamma kafa da'ahu fa kale inna abi wa abake fi pa kaže kada se udalio, pozvao ga je, pa mu rekao, jer video ga da je žalostan zbog toga, pa ga je pozvao poslanik alaihi salatu wasalam i rekao mu, doista i tvoj i moj otac u vatri, doista i tvoj i moj otac u vatri džehennemskoj. Zato cijenjena moje braćo, nemoj danas zavaravaju mnoge stvari sa kojima danas većina ljudi na ovom svijetu živi pa da i mi postanemo kao oni i da se dičimo i uzdižemo sa nečim što kod Allah nema, nema nikakve vrijednosti. Već budimo oni koji su razumni i koji se vraćaju na dokaze Kur'ana i sunnata poslanika alaihi A oni će nas uputiti na istinu i na pravi put i uputit će nas na djela koja Allah Đelešanhu vodi i uputit će nas na stazu s kojom je Allah Đelešanhu zadovoljan. A sačuvat će nas zabuda. A danas je vakat kada čak i oni koji se pripisuju ahli sunatu od džematu i koji se pripisuju selefu, na ova ili ona vrata napuštaju ovu stazu korak po korak i udaljavaju se od pravoga puta. Zato insan nikada ne smije biti siguran od skretanja, ali stalno, mora biti oprezan i stalno mora biti na dokazima i stalno mora sa njima živjeti i stalno se Allahu Đelešanu obraćati da ga pomogne i učvrsti i podrži na pravome putu kako ne bi skrenuo. Jer doiste i za nas vrijeme u kome je na hiljade i milijone ljudi krećalo ovom stazom, ali su nakon toga napustili. Zato cijenjena moje braćo, nema vjerniku izbora nakon što je došao do istine, osim da se nje prihvati i da je slijedi i da ustrajava na njoj sve dok se ne vrati Allah azza wa Svako ko napravi drugačiji potez i drugačiji korak, naći će da nakon istine nema ništa drugo osim I to mnogi shvate, ali jako kasno onda kada više vide da nisu u stanju da se vrate. Iako čovjek na početku misli da se može lako vratiti. Ja ću učiniti to i to, pa ću se vratiti. Ja ću se pokajati, ja ću to ispraviti. Ali zaboravlja da Allah te barek otara upravlja sa, njegovim srcem. Zaboravlja da Allah Đelešanuhu ljudska srca drži između svojih, svoja dva prsta, pa i on opeđe kuda hoće. Zato od Allahove blagodati i milosti je da smo mi u ovoj vjeri. Zato neka svako vrijed, vrednuje ovo, neka cijeni i neka čuva, jer doista čovjek na ovom svijetu ne može ništa vrednije naći od uputa Allaha Pa ako nju izgubiš, ako nju pocijeniš, ako nju prodaš, onda znaj da sve što si, što ti je ostalo, da je bezvrijedno i da nema, nema nikakve vrijednosti niti, niti cijene kod Allah te barek ta'ala. Allah Đelešanu molim da nas pomlije na istini, da nas na njoj učvrsti. Allah Đelešanu molim da nam greh naše oprosti, da nam pređe preko loših postupaka naših. Allah te barek ta'ala molim da sve muslimane vrati Koranu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi da u ovim vremenima kada se mnogi muslimani bude i ustaju protiv taguta, da im srca okrene sliđenju Korana i sunneta, jer doista ako se ljudi bude bude radi Allahu Đelešanuhu vjere, onda treba da se, da se zavežu za Kur'an i Sunet i da to slijede, a da napuste, da napuste druge puteve kojim se trasiraju od strane nevjernika i murafika. Allah Đelešanuhu molim da nas učini sebebom drugima da prihvate Allahu Đelešanuhu vjeru i da ispravno slijede ovu stazu. Allah te barak molim da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da svakom mjestu Allah Đelešanuhu molim da im poda snage na snagu koju imaju, da im poda sabora da izdrže na njegovom te barakatala putu. Allah Đelešanu molim da im sad to izbije, da ih ujedini oko jedne riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu molim da ih pomogne svojim vojskama protiv onih koji su usad da se bore protiv Allahu Đelešanu hudina. Allah Đelešanu molim da zemlja muslimana učini kaburovima nevjernicima koji su izašli na tim poljima radi borbe protiv islama muslimana. Allah Đelešanu molim da ponizi svakog taguta i svakog nevjernika i njihovog stepenika. Allah te barakatala molim da riječ riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi sallam uzdigne visoko i da se muslimani oko njih ujedine i da stanu u jedan sa svojim kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Allah Đelešanu molim da pomogne one što su potlačeni da ih učvrsti i da ih izbavi iz zapada tamo i da ne vjeti njih